Opale! Kaixo, kaixo, kaixo! Kaixo, noi zemuz! Bueno, dirudizuen ez ginala hemen egongo, baina azkenean, badirudi hemen egongo gaila edo hemen gaudela, ez? Hombre, eske, madalenak no ez ditugu egingo, baina, bellota? Ai! Ai, ama! Bueno, ba, hemen hasiko ga ez txupinazo berbi saioa, orain gontan, sorpresa batzuk edukiko ditugu gaur, bueno. batzuk, musika zuzenean, Tope, tope, tope gabiltz. Eta badiru diemen pixkan martxa egon gobela. Aber, ze gertatzen da zazpitan, egongo da lameda beteta, ez? Ai, euskalo, euskalo, ez esango da, etorriko dira erkorekan zipaio guztiak. Edo hemen gara lasai lasai. Erkoreka blinda horereta! Zi izango da, zi izango da. Badakizute orain ez jaiak daudela debekatuak orduan barra libre, barra libre, baberaki. Barra libre. Urkullo gordainduko du dena, zeinik gordainduko du? Urkullu paga la factura. <laughs> Eungo dia kontuz arramendin, kontuz leku estrategikotan, eta jaia egitekotan bilatu zuen txokoak. Jaia bai, autodefentsa ere bai, kontuz! Oh, bueno, autodefentsaz hitz egiten, gaur gertakari bat eduki dugu hemen herrian. Bai, e, ezin dugu eh, atzera bota, azkenean eh, gure herriko neskak, ez da, zirikakoak? Zirika talde feminista bai, e, e, eduki dute gaur artelka, alterkado txiki bat, eh? Bai, azkenean e, dira zipaioak eta aile jarritako pankarta bat kendu dute, kendu dute. Bai. Zeratik izango zen ba, unai? Eh, jungo geha pixka bat zaretara. Zeba, ez naiz gogoratzen ze jartzen zuen pankartan. Dekat memoria pixka, pixka txarra, eh? Ai, ai, adina, adina. Poliziak ez nau zaintzen, nire aizpek bai, eta pankartan zeuden bi emakumeen silueta eta ertzaina baten silueta marrazkia. Eta etorri dia zipaioak eta arrankatu dute pankarta, zeba, suposatzen dugu, ertzainaren silueta bat zegoelako. Bueno, bueno, osea, suposizioak, eh? Algunos se han dado por aludido. Se dan por aludidos. Se por aludidos. Zeratik izango zen ba, eh? Eta horrela dago panorama herrian. Y ya san. Así que egon bizkat vigilante. Vigilante, tata. Bueno, bai, eingo dugu konexio azkar bat, esan digutela naiz dutela konexio egin, baina bueno, bitartean gauza batzu komentatuko ditugu. Bota. Eh, bueno, eh, gogorarazten dugu, lobatoko, lobatokoek daudela bizka tor... Asaldatuta, azkenean bai. ere, karo, botako dute etxea, ez, eh, lozoko udaletxeak eta horretako udaletxeak eh, itzarmina sinatu dute, han etxe pila bat egiteko, eta azkenean, ba... Azkenean, horretako gune, eta lezoko, oharzo gune autogestionatuen, zuntxik eta ez horreko du, ez? Egun urte bete duen etxea, botako dute. Botak ez duten bezala mm, proiektu urbanistiko masibo bat ingo dutean. Bai, benidor bat, horeretan. Benidor horeretan! Ala da, ala da! Oh! Bak, egu, etorriko da, onera Jaime Peñafiel eta toazta peñuja. Oh, Jaime Peñafiel horeretan! Osea, imaginatu, imaginatu. Irikiko diogu tabernen ateak. Bakigu esan behar dugu gainera, e, zera, altzateko zona guztia bankuen zela, ez da? Bai, altzateko zona bankuena zena, marisma bat zene bai, kontaminatuaz dago. Guziko, eh, ere, hori... E, e, e, salatu dute, bai. Salatu dute, klaro. Oain dela bizpairugun egon zen... E, nola ditzen da inmobiliaria? Bai, eh, eh, ez dakiz berri, ez dakiz zer berri ez goratzen. Ah, bai, urume, e, urumea berri, altzate berri, altzate berri. Bai, bueno, bai, bueno, altzate berri da auzoa eta urumea berri da imobiliaria. Orida, eta gontzen hor manifa bat, eta etorri zien udatzeingoak. Zut ziren... direla, grupo Eibar, esan berda, o sea, jorri berda, punto sobre la siiz da, grupo Eibar, da. Eh, pv pnv familia oso ezaguna Gipuzkoan eta Norenak, norenak, norenak? Norena PNV. Hemos cantado eh, bingo. PNV aparece en una pelotazo urbanístico. Bingo, bingo, bingo, bingo. Hemen esa berra dugu ere, Gula dugula Lezoko udaletxea. se Lezoko oh? herria supuestamente, ¿es? Eh, con su voto popular. ¿Voto popular dónde? Bueno, popular no sé, pero bueno, eh, le dute Lezoko zatia eta lezoko udaletxea da konplizea honen guztia. Bera, bera, bera, bera, bera, Lezoko udaletxeak erosi baldin badu zati bat? Estamos hablando de que Lezo tiene costa. Hostia. Va a haber playa en Lezo. Hostia, Lezoko, ah, no dauden, eh. La concha en Lezo quieren montar. Bai, bai, bai, bai. O sea, que penubero, ah, Lezoko penubero, eh, que erosi dute haien zatitxoa, altzateko haien zatitxoa, espekulatzeko. Hori ere, esan berra dago. Zea raro. Zea raro. Bueno, ba, azkenean hori izan, e, dana gainera hasieran zan banku batena, ez? Uste zala banko Santander. Bai. en un modiko prezio de no sé cuantos millones, que de millones no bajamos, hori ere esan beharra dago, lezoko udaletxak eros egin dio, eros egin zion, e, Santander bankuari. Borrela dago panorama. Egingo dugu orain konexioa, eta konexioa egiten dugun bitartean, porque ezakigu teknologia nola jungo den. A ver, a ver, a ver. Komentatuko dugu nola junden pixkat kurtsoa. A ver, aurten egon irratsaio anitz. Hemen dakagu a los miembros de un irratzaio que luego se van a pasar a hacer... A dar unas palabrillas, pero Las dependencias de Zintzilik irratia. Hemen aurten eduki dugu, bueno, urtero bezala, tradizio bezala egiten dugu kutsuaren errepasoa. Eta bueno, hemen eduki dugu haupa kompas, movida laborala komentatzen, eduki ditugu ebai... Likor kafe galego bere galego kontuekin. Ke nivel, ke nivel. Kalez, kalez, oh, astu, eh? Hombre. Sol en directo aquí. Hostia. Info zintzilika, aurten egindako magazin informatibo berria. Espero dugu urren urtean. Bueno, espero dugu ez, urren urtean jarrituko dugu horrekin. Topa topo duki dugu, bai, hemen. topo metro donostialdeako parada, Parada paradetan... Gure topa egiten ari gara, ez? Gara de gardarekin, hombre. Topa, topa, topa inzintili, klin, klin. Eta uste dut, esan dutela, urrengo topa intopoa izango dela co parada berrian. Van a estar un poco sumergidos. Hombre, chaval. el, el, del aquarium. Eh, <laughs> topa intopo, aquarium. Eduki dugu bai, bueno, charletas de las... Mm, une bat charlak eta informazio ezberdinak zintzilikatzeko. Uh no sé si me dejo alguno. Creo que me dejo uno. Ah, bueno, desfase ah, lunar, betiko desfase que llevas tú. bueno, aprovecha hemen zemenda El desbande el buruz pizkaritze ingo dugu, claro, hemen daukagu desbande zuzendarietako batzuk. Eh, tore. Ba, zuzendaria, aurkezlea, produktorea, teknikaria, tiene denetarik. Está bueno, gero me ere ni boke eta hemen hemen mi ezataria. Eh, felices magdalenas que aunque no lo sean hay que celebrarlas. Era eh, bueno, eh, dice izan Ustayak ustaiak bian, me ha llevado por venga, bye bai, bai, ustaiak bian, ustaiak bian hemen zerbait de gonzan hemen, ¿qué pasó el 2 de julio por aquí? Bueno, ba, Ustayak bian gure en ontako gure azken programa zan. Eta, pues bueno, en un vético programa de 10 a 12. Eta gero, a partir de las 12 hicimos un programa especial con todo canciones en directo. Con canciones que nos pidió gente de otros programas de la radio, pues los que acaba de decir Bellota, pues los de Licor Café, los de Topa en Topo, los de Opa Compas y luego también por pues, gente que nos vino de fuera. Y la gente que colabora en el programa y que de vez en cuando viene a echarnos una mano, ¿no? Pues pidieron también algún temita y la verdad que fue una noche mágica. ¿Qué solicitaos? Yo más que nada es que ese día celebré el cumpleaños de Emi. <laughs> y yo el tuyo, y yo el tuyo. yo no iba a celebrar el mío. o eh, oporretan, no? Vale, bueno, eh, no leheno, ba, agia no udaran ordutegi berberarekin erripikatuko dia programa, que igual nazketa batzuk ingo ditugu bereziak, handikan hoy pentsatu beharko dugu pixka bat, eta hoi, denborari berriarekin, hasiko gea, ja gauza berriekin, aquí, porque por fin podemos traer a gente aquí en la radio que durante toda esta temporada no ha podido venir por el tema del COVID. Y entrevistas y grupos que van a venir aquí que vamos a ir a verles. Que era un poco la idea inicial de cuando montamos el desván del rocker un poco también, hablar un poco con, con músicos de rente, músicos que, que, están ahora funcionando, bandas que están saliendo y ver un poco todo eso. Pero llegó este rollo, nos dejaron autoconfinados, no pudimos ver a nadie y nada, y nos tuvimos que defender poniendo solamente canciones. Y muchas de esas que vienen en casete. <laughs> Sí, sí, bueno. Ya os hemos hecho un poco de casete también a vosotros. <laughs> Oh, vale, vale. Jarrai veo, veo que programas de humor también hay aquí en la zintzu. <laughs> Jarraituko tu eskaletarekin. Escaleta esker, Hace crack para... de vacaciones. Como dirían unos que yo sé, las vacaciones son para los burgueses. Que no, que no. Aquí todo el mundo de vacaciones. Ala, Abajo el trabajo asalariado. Desván del rock tú? Bueno. a amarretan. jarraituko dugu, lehen zirikaren kontu bat komentatu dugu, eta, bueno, egoain eh, dela, ze, bila bete, bai. bila bete dola, e, eh, ezakit, zipaioak edo munipak izan ziren, mm zea, munipak. Bera, bota, bota. Multa bat jarri zizkioten ah, bai. zirikako neske, neska ah, taldeari, da erriko talde bai, bai. feministari, kartel bat edo pintada bat egiteagatikan, ez? Bai, e, izan zen pintada bat uste, gainera. Bai, zentrotikan gainera jarri zuten e, logo, e, zera, emakumearen logoa jarri zuten, e, zeta, zirikaren zetarekin jarri zuten, eta e, munipa batek jarritzen multa bat. Eta ah, gainera... Ah, izan zen munipa? Bai, hau... Ah, er, gure herriko polizia! Bai, bai, herriko polizia hori, ez? Herriarena, nerea, ez? Los que, nos, los que nos tienen que cuidar y salvaguardar. Madre mía. ¿A quién vamos a llamar cuando se cuelga un gato de los árboles? Estamos salvados. ¿Cómo está el panorama? Madre mía. Va. Bromas aparte. Bromas aparte de la coga y serio bat. Zirikako neskak aidia saltzen edo Dituste dituzte bolchak. ¿Eh? Bai, bai, bai, gaina pixkat, eh, multari aurre ¿es? Porque por un medio precio de 600 euros de multa que les pusieron por pintar en la calle, eh, Claro, eso hay que pagarlo. Eta, eta bere Instagramean dira jartzen. Ez dakit noiz hasiko dien salmentetan, pero bueno, jarri dute beraiekin harremanetan jartzeko Instagram bidez al, al, aldela kontatatu beraiekin, eta hori, boltsa batzuk salduko dira multa horreintzeko. Bai, bai, gora borga feminista, ez da? Gora! Orduan, bueno, pizkate eh, lagundu berdi era, gure... Ha, ah, bueno, horrela dago herriko panorama. Bai, Herriaz! Bueno, dakago hemen beste bisita bat! Ara, zein daukago hemen? Julen, ez da? Zein da, zein da, <laughs> zilekeko... Alma vieja. Alma vieja. alma, ah, alma joven, alma depende. Ara gordo bat eskuan dauka. <laughs> Una, un, un, un almax. Interferencias, interferencias. <laughs> bueno, bueno. Ba, erriko panorama komentatzen, Gero agian etorriko da norbait, pixka bat hitz egiteko, baina Hai. oraingo zauekoak Karre mhm. jarri dituzte kartel oso Bai, ez da, Aipagarriak, ez? Eh, errepikatzen ari diren pixka bat eh, zerbait da, ez? Lengurtean ere jarri zituzten bai, Lengurtean hasi bueno, ez dakitu da dela bi urte bai, pero lengurtean goazten dut hasi enkartelada hauekin, enkartelada komiko, satiriko, bai, pizka... erribindikatibo, mm, politiko, bai, kritiko, iko, iko, ekin. Como debe ser. Eta bai, eta batzuk, bueno, komentatuko ditugu kartel batzuk? Mhm. Bota. Mm -hmm. A ber, dago, a ber, e, eh, tubazeseko kartel bat jarri dute. oso interesgarria, oso polita gainera. Gogoratu, epaiak, bueno, Epaileak arrazoia eman die. Bai, baina gero ikusi beharko da, eh? Adeze egetatzen dan, pero bueno, bai. enpresak esan, enpresak esan du, berartuko dituztela lan langileak. Hori esaten dute, baina nara ere justizia badak ikuno lakoa den. Eta kontu horrekin, bat, e, orain tu bat kartel bat e, jarri dute. Bai. Beste bat... Herri elkartasuna, ez da? Hori ere esan beharra dago. Herri eta langile elkartasuna. Kartasuna, noski. Bueno, bueno, bueno, bizitak hasi diatosten, eh? A ver, a ver, zein da toro hortikan? Bizita! Bizita! Bueno! Bizita edo bi bizita. Ba, bueno, hain zar, eh, amaizten dugu kartela komentatzen, sartzen zeate, nahi ez dutena. Bai, A gusto de servidor. <laughs> Bota, vale, bueno, beste kartel bat izan da stop plumofobia lelopean. bai, azkenean, pixka bat, eh, Galizian gertatu denaren arira, baina baita ere, gogartu behar ditugu, plumofoboak ere gure artean ere egoten direla, ez da? Plumofoboak, homofoboak, hemen denetarik dago. Bai, eta hoiek denak, hoi hartu nibai botako ditugu. Hombre, noski, eta hori gutxi, gutxi da, eh? Gero, inorez da ilegala lelopean beste kartel bat ipini dute. Bai, pixka, eta gogoratu aldizkariak ateazun... Eh, gogoratu bidasoan gertatu zena, ez? Bai, noski. Migrante bat hilzela hor. Bai, bai, bai. Azkenean, politika hiltzaile batzuen gatikan, badakigu mhm. ez? Europar batasunak dituen Hala ah, da, eh, estrangeia politika hiltzaile batzuen gatik. Bai, noski, leloak bere osongi garbi esaten du ez, inorrez da ilegala. Eta bueno, kriterio erabiltzen dira. Azkeneko kartela komentatuko dugu eta erain sartuko dira. Josu Erkoreka desokupa kartela dakagu. Bai ez, dani famatu hori ez, telebistan ateratzen den nazi kamuflatu hori ez. Gogoratu gaurko leloa. Erkoreka blinda orereta. Ogora tu, ogora ez da. den. Bueno, konbidatuak emendikan daude. A ver. Zeintzu ituk, A ver, bota. A ver, a ver. Aurkezpena bota, unai. Venga. Bueno, india aurkezpena. Vale. Vale. Zela, oengo ez dago ez? Baitare. Bueno. Dago, ardoa dago. Hemen dakagu kamaleroa, kamareroa, mesedez. Ardoa bean dago. Palean. Ez palean. Hemen dakagu... <laughs> Hemen dakagu... Edari lio bat. Egia da, esan... Esan diatelen kalimotxero bat... Biela batzuk eta azuz bai. Elkarizketatuak badaude, bai, bai, bai, zein etorri da? Ze bozera maie edo, ze talde etorri da? <laughs> Pesos pesados, eh? Pesos pesados, bueno. Bai, oida, oida, oida, oida. <laughs> Bozera maie gutxi, igual. Ori, ori. Eta, eta kartel politxena, hau. Ahí va, ahí va. Bueno, pizkat aurkesteko, indio roketikan, indio etorri dira eta oraingo zauetik ane bai, etorri dira Eta oraingo zauekoak mobil bat eman diate, kartel bat erakutsiz. Gora Euskal Errepublika Feminista le lopean. Gora! Gora! Gora! Gora! Eh. Bai, eta bueno. Gora! Gora! Gora! Gora! Gora! edaten, maior hor bere tragoa botatzen, eta, bueno, pues, gora Euskal Herrepublika Feminista. Feminismo ariburuz buruz hitz egiten gogoratzen dugu, zirikakoek salgai dituztela boltsa batzuk multak ordaintzeko. Gogoratu! Oida. Gaina gaur, bueno, lehen komentatu dugu, eduki dutela movida bat, bankarta batekin, zipaio, kine bai, komentatu dugu. Bai, bai, Ah, gust... gure errasterren batekin eruzte zerbait euki dutela, eta eta ibili dira. Erkoreka quiere blindar horreta, baina ez du lortuko, ez du lortuko. Bueno, hemos venido a hablar de mi libro, ez? Eh? Venga, pixka bat. ¿Cuál es vuestro libro? Venga, indio. Así. Ba, ez e, urtero bezala ke egingo dugu. Aurten, aurrek urtean bezala berezia izango da. Eta, bueno, egingo dugu abuztuak zazpian, larun batean. Eta, ba, sortzi kontzertu izan berrian, aurten lau ingo dugu, bakarrikan. Ez lo que toka, pandemia garaian, pues, murrizketak denian. Eta, bueno, bueno bai, giroan ez diagongo murrizketarik ez? Ez, giroan ez da murrizketaik egongo, gure aldetik behintzat, Ez. Hori da. Hori bai, bestela aserretu iten dira eta eserita izan behar ah, da. Ah, ah! <laughs> Ira, ira, erantzun didate eta guzti! Bai, bai, bai, bai. daude hemen, eh? Laguntxoak, laguntxoak daude. Eta hori, ba, lau kontzertu, bi saiotan banatuta izango dira. Eta taldeak, ba, Oscar... Bergao zehozeola usteet, begao zehozeola usteet dela, naiz batzen oso ondo, minon bueno, handakat. Bigarren kontzertua seitan egazkin taldearekin, eta gero, bigarren saioan, e, lehenengo kontzertua larra bideak, zazpiri ezortzitan eh, barkatu, eta behatzitan katanga dap. Eta hoxe izango da aurtengo indiorro, hau ez da indiorrok, jaialdiara. Bai, bai. Hombre, hombre, hombre. Beti bezala. Quiero dar cabo de la cine eh Alexi la prestatura, baina bueno, ez aquí te mora mango de un cartea porque ahí ga bizkat enrollatzen, baina bueno. Ahí amar bizito de hacer día, una mavi, a mavi. Ah, mavi minuto. Sas pia aurrera jarriko dugu beste la musika. Porque bai, ditugu beste abesti batzuk prestatuta. Zergatik ditugu beste abesti batzuk prestatuta? Oraingo zauetikan Kontzertuak etorriko direla kono, kontzertuak, ipuin kontaketak, zer etorriko da, ber, zer etorriko da? Bo, ba, ba, dago pixka bat, denetik, kontzertuak, ipuin kontalariak, monologistak, e, elkarrizketak, binak atortzen dian nolako izlariak, e, eh, bakarrizketak, bakarri, bueno, bai, monologistak. Ah, bueno, ostra, barkatu, barkatu. Eta e, erromeriak ere baditugu, jogurina boroga, boroba badugu ere. Eta, bueno, daude ba, denak labo egunetan zehar, ba, urten egongo ez den txosnagune horretatik kanpo, pues, labo egun horietatik kanpo, urrengo buruan montatuko den txosnagune alternatibo eta jaialdi sitxo bat. Dakigunez, jaialdi hori izen bat jarri zaio. Ze izen jarri zaio? Bueno, ba, lehenengo aukera zan berez horretako xaniste banak. Baina... Uh, apropiación cultural, apropiación cultural baina, en toda regla. Baina berez esan genuen, bueno, horrek igual apropiación cultural, movida, ondo korriakin, eta esan genuen, bueno, ba, horretako madalenak izan berrian, horretako makarenak izango dira eta, bueno, ba, pixka bat gure lineri, betiko lineri maraka batzu jarri jogu eta horretako makarenak izango dira urten. En su linea? En line, en linea, bai, en su Eta, hoxe, ba, betiko gunea, baina baldintza, ba, usten dizkiguten baldintzetan. Ez? Baldintza berezitan. Txosna bat ez da gongo, bai egongo da terraza zerbitzu moduko bat, jendeak egon beharko du eserita, bere ez da gure gustoko zerbait, baina, bueno, ba, baldintzak dia dienak, eta jendeak egon beharko du ba, bere lekuan eserita, baina, bueno, pues, bai egongo da aukera, jendiak behaien bazkarila, beraien afarila, beraien otorduak eramateko eta guk edaria zerbitzeko. Antes muerto que sin silla, eh? Antes muerto que sin silla. Goratu sarra dituzuela online, ez da, sartzeko eta gainean claro, on, Nola, online, Porque line, line beti dago tartean! Eta bero bai ditugu abesti batzu prestatutak denbora ematen bat du Nikotina ataletikan, Gelima ataletikan eta Jargi arri eta Ose, zera bizten Bueno, eh, ditugu amar minutu, nahi behar zute altzate gurekin gehatu. Gu jarraituko dugu hemen saioan, ditugu sorpresa batzu. Agian... A ver, txoin? Ah, vale, bale, uste nun zuzeneko intervezio bat egongo zela. Llamada, llamada. importante importantia dago, deia gazkana. Bai, bai. Bueno, eta zuei bioi galdea bat bueno, porque bueno, autopregunta edo autogaldera bat. Porque zuek uste zenuten zerbait egingo zenutela, porque adibidez, guk irratsaio hau eh, egin dugu bi egunetan. Zeba, ez den egongo eta azkenan arabaik dugu egita, pero in extremis, in extremis, pero in extremis. Zuek nola pentsatu dezute edo erabaki dezute hau egitea? Egin bai, Hasieratik nahi genuen egin. Zerbait egin, bai. Zer egin nahi genuen eta pues, azkenin galdezka ze baldintzak eta ze gauzak zeuden mailan jarri eta bai alabai zeo zerrin bergenula argi genuen. Ez genekigun zer, alko genuen edo utziko ziguten jartzen, baina zeo bai, beti, beti dakagu gogu Iaz nahiko xumea izan zen, antzerki bat beste egin, gauza oso konkretuak egin zian, bina bai uste genuen zela, ba, berriz ere, jo, pues, ba, zienak, bina kalia hartu inbartzela. Orduan, ba, bueno, ba, ez diagun nahi ditugun baldintzak, ez dago nahi dugun egoera, bino bestela ba, kalea galtzeko arriskua dago, orduan ba, kalea mantendu behar dugu. Eta... Bueno, ez dut uste, ez? Eh? Jendia goxiak inda bai, ez? Jendia, bai. <laughs> Bino, goitik igual ez. Ordu, ba, bueno, ba, bazpare oiturak ez galtzeko, eta, bueno, ba, iazkoa izan zan oso xumea, baina, bueno, ba, pixka bat ez daitezela astu, zer dien herriko jaiak, zer dien jai herrikoiak, eta zer ez dugun galduko. Lehen gurtekoak inik indar hartzeko bai e, erabili genuna, oza, ezan gure gure naia, pero bueno, nik uste aurten ditugula gogo gehiago oraindikan. Eta ikusiko dute dena ondo aterako dela eta kaleak berartuko ditugula. Bai, eta kuadrien eguna, zemuz, eh, berdina saldu dira, kapuru berdina, gehiago, gutxiago... Gutxio saldu dira. Bai, gure, e, jendean ikusten abari dela, jendean ekatuta dago, jendeari pixkat, kantxa pixkat eman zaionian, jendea porreta junda. Eta... Ez dago bazkaririk aurten... Iaz bezala ez dago bazkaririk, autogestionatua da, kuarria bakoitzak bilatzen du bere, bere espazioa, aldun moduan. Asko saldu dira, eh? Iaz pila saldu dizian, espero geniturak bino asko zegeio, eta orten egia da igual, espero genitunak bino gutxixio izan diala, bino bosteundi gora, bai, Bueno, de hecho, ikusi genuen Instagramen, kuadri, er, horietako kuadrillak arduratsuak direla, bakarrik bi kuadrilla ez direla agertu, así que hori da gai, bai. arritzekoa, eh? Dena jaso zuten kamiseta bere orduan eta bere lekuan, eh? jendeai gehiago preocupatzei jo, ze koloretako kamiseta izango un, ea hobeto joan bere arropakin edo. Karo, eh, jakiteko, e, bai, bai, bai. pensatu bar dugu el look del dia, ez, ¿eh, bestela? Bai, bai, jendeai gehiago preocupatzen da horrekin, kasi egin beharreko baino. Gure kuadrilla, esan behar dugu hoien artean gaudela. Hombre! Arrano bat dako gemendikan! Hanka, bueno, arrano postua dago, dago ya bekario batetikan okupatua. Aurten ez dakigu arrano bat edukiko dugun edo ez, pero ahi bakante, oposizion pa arrano dakagu gaur. Azerketa, gero, como, vas a hacer como en osakidezza. Vamos a poner a quien nos dé la gana, y punto. bueno, dakagu 6 minutu... dakagu 6 minutu zuziria entzuteko. A ver, ez zer gertatuko eh? Venga, izitzen ga pixka bat eta jartzen dugu abestitxo bat motz, motza. Dakagu, zein dakagu aurkezteko, enga, guk bakitzen dugu, zein, aukeratu, enga, nikotina. Enga, nikotina jarri. zergatik, badakizote zein den izenburua. Ez gea zaio egoteko zai! Monsieur le crepe eta nikotina A.K.A. Tolo lota Juancho Denak erne Bum! original, ye ye ye ye, es que a jaio Es que a jayo yo te cosa. Es nicotina, ta, es Little Martin, es que a jayo yo te cosa. Es este es Monsieur Le Creux, es que a jayo yo te cosa. Es que a Eskatu idazu zure desira Arkaitz artean alboan aintzira Gizakien entzat ametsak badira Ziri dantzan Ikasi nuen hau datzan Este bai este Irriak ateraz Litelen platerak iraka jarriz Ez geha jaio Eoteko osoa errimak etorriko te dien itxoiten Ezken nuke jakingo nunda hon itxasoa Ta ezken nuke asmatuko ondo loiten Ez bao sufritzeko prestauetze okitzako inda Pastelosoa osoa jangabe probatu nahi duginda Kendu ba maskarak abola dala jakinda Sentimendu gabe horrek ezinda Ez gea jaio joteko zai Ez gea jaio joteko zai saio eoteko zai Iragana ametsak partekatu, elkartasuna giltza da bilakatu Leialtasuna delagakoa gakoa desikasten ikasi, eldutzeko nik ez presik Begitara beitatzen dit, uzatutako eskua goxo goxo hartzen dit, kentzen dit Lokartzen uzten ez diten ikara, lasaitzen hau beitatzeitenen begitara Ezkea jaio eoteko zai Ezkea jaio zenek esan bartzuten nahi bakarrak tazken dela bakarrik inorketzun igerri psikopatak etorriko ziren ingrege egarriz loa ekarriz singelak jarriz berriz eskatze baldin baue pulok singela jarriz berriz This is not about sofan etzan da cannabis, Alperkerin abilitzako dis Ta zu haintze Lokalen sartuta zeren zaizaude Ez da ezer muituko zu muitu arte Eo nailo ta jangoek me Uemen ekme Bueno, bueno, bueno, bueno. Azken orduko, azken orduko, azken orduko konexio dakagu. Bi minutu gehatzen dira besteik ez, ez? Dakagu azken orduko konexio bat. Zea ia gertatzen. A ver. Ze barkatu? Keixo. Ah, bai. midan! A ver. Zuzenekoa. Eta, a ver. Konexioa, konexioa, zer? Barkatu, Zer? Dakago konexio erdi, erdi galdu bat, saiatuko gea. Dakigu ze gertatzen ari den Herriko plazan, ezta? Herriko plaza, Herriko plaza ti dakago konexioa. A ber, Arrano, bakante Arrano. A ber, Marrano. <laughs> Dakago Marrano beltza. A gertatuko da. Marrano beltza. Jatzen dira, hogeita mar segundo. A ber, piztu mecha, mesedez, piztu, piztu mecha. A ber, a ber, a ber, a ber. Kontatzen digute konexiotikan. A ber. Hemen dakabua ere. Dakazute gaseosa kasera, mano. Txa, eh, Champín... Bueno, aurten ere txumpa txumpa bestuko dugu deno batera. Minutu bat, minutu bat. hau. Ebu, entzun dugu, entzun dugu, entzun dugu, entzun Ahora Madalena! ¡Oide! ¡Oide, coño! ¡Chupa, chupa, chupa! Para chupa, chupa, para chupa, para chupa, para chupa, para chupa, chupa, chupa. Hey! A ver a ver, zer etortzen da? seitan goizero. Diana! Diana, va! Oh. Diana, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, Diana, zine joko du Diana, ¿Va? ¿Será? zer Diana, zer Diana? Zer ospori? Diana, Diana, Ana. Ana. Ana. <laughs> di, A ver, Ana, sorpresa, sorpresa. A ver, a ver, a ver. Veda, veda, veda, veda, veda, veda! kurasana! Diana eta gero kurasana, mesedez! kurasana eta al periódico. Eta lotara. Venga, jarriko dugu abestitxo bat, DJ. Hori da pizkatu, hengo zauena eh, egon direnak, eta... Bueno, ega, Eta jarriko dugu egazkin taldeko abestitxo bat. A ver. Egaldia egaldia egaldia hemen dikan ez dantzuten, eh? Impaciente. A ver, orain. Bai. Bai, bai, orain bai, orain bai. Bueno, ze, ondo entzuten da etxetikan edo zer? Bai, bai, bai, bai. Ez duzute bizilagun komunitateari eusten pakean. Bueno, ez bizilagun komunitatea, ez ondoko etxekoak, ez herrikoak, ez ohar soaldea guztikoak. <laughs> ondo, ondo. ja gaude. Bai, bai, zuzenean bai. zaude, zuzenean zaude. Apai, ah, venga, pues, eh, esku minak eh, horretar guztioi, zorionak, eta gora 2000 oita bateko madal, erriko madalenak. Gora! Hori da, hori da, madalenak, herri direla. Herri errenak, hori da, ez aztu, eh, guriak dia, denonak. Hori da, eta hain zuzen, zintzilik erratikoi, eh, egiten izaiten saioa ikaragarri politxa, <laughs> atsegina eta dibertekarria delako. Eh, mili esker, mili Señale ona, eh, Zorida, hemen ongi pasatzen egia zuek bai ongi pasa, eh. Si ya soy narcisista, ahora más. <laughs> Oh, fresco, fresco, recién sacado del tupper. Bai, bai, bai, bai, marcha eta zea jule sartu bizen pronto entzun dut eh, egin dio zuten eh, ongi torria ere, en fin, en fin, oso <laughs> Bai, zue bai, nahi bai, zu ongi etorria zea eh, ikusten den bezala. <laughs> esan, esan. Eta bueno, esaten den bezala, o lo tomas, o lo dejas. <laughs> Ese bollito cabrón. <laughs> bueno, mi esker deitzagatik, konexioak beti dia ongi etorriak. Bueno, eh, el único unai, aukera mate mali maz dia zute, gauzatxo pare bate esateko, eh? eh? bai, bai, uten ditu, bota, uten ditu. Leno, leno egon dunez entzuten, eh, ez eh, nuen informaziorik eta, Eh, zerika eh, eh, emakume taldeari bai. lentsangoak izan duen konportamentoaren esker edo beste modutan esan da zea horretako udala, udalaren poliziak e, mozal legea aplikatuta e, zirika, emakume zerika taldeak izuna jaso dute e, mozal legearen esker bueno, pues, esan beharra dokat e, zea, e, aste honetan alzateren aldeko e, plataformakuek e, ostegunean egin zuzen, egin zuten e, eh, trentsorreko bat, eta trentsorreko hori, e, evidentemente trentsorreko bat, baketsua, ez Eta e, zea salatzeko e, alzate lur ere muan, e, lurrak kutsauta daudela besterik zan, eta resultak etorri zitzaizkigun, zea, hiru patroia municipalak eta e, patroiak ertzantzarenak. Eta esan beharra dago, zea e, e, e, municipalak edo udaitzen mantenduriko jarrera, era bat bortitza izan zen, gurekiko, eta guper, gutako bi pertsonak identifikaturik izan e, zuten, eta bezaldetik bai direo baskoko kasetariak eta eta zea, e, itzako kasetariak identifikatuak izan ziren. Hau da, udaitzen ez da edo zein e, e, e udaltzaina. Ez horretako udalaren udaltzaina da. Eta horretako udalak nirak iranez bildu eta Podemos daude e, agintean. Beraz, nik proposatzen dut horretako udalari, zea ber, e, rebis, rebisatu dezatela mantentzen duen politika. Oso, oso importantea da. Aldentzea zer den e, mozal legea, eta gaur egungo eh, polizia de aproximación edo eh, de proximidad delakorik. hori, ezta? Eta bueno, salatu nahi dut hori. Larria baldin bada, larria ja, da baldin bada, manifestazio paketxo bat identifikatzea, eh, zer esan nik ez, bi gazetari identifikatzea. Hori nik ez nekin, bai, ikusi ditu e, eh, irudiak, urumea Berrien aurrean, identifikazioak eta bar, lehen komentatu mhm. ditugu, baina ez genekien gazetariena, eh? Bai, bai, bai, bai. E, kasetariak e, ni horron baita ere, eta zea, e, identifikatu zituzten, eta gainean, e, ka, e, dere basoko kasetariak da argazkilaria hain zuzen. Eta argazkilaria argazkiak e, irudiak ateratzearen identifikatua izan zen. Orduan, e, benetan, e, zea, izugarri e, kaskagarria da, horretako udala, udalak, e, udalak, e, horretako udaltzenguak mantentzen duen jarrera errepresiboa, Ez? Eta, eta nik eskatuko nieke, bai Podemos eta bai Bilduri, bine pein, rebesatu dezatela e, eh, funtza horiek. Zen, o, e, parametro errepresiboiekin ez hua sinora. Bai, de hecho, gaur, eh, esan degun bezala, eh, zirikak eduki ditu arazoak Espainiarekin, baina e, eh, zirikako multa ez genikien ondo udaltzain guarena edo estainaren azen, baina ikusten dugu que todo queda en casa, parece ser. Bai, bai, bai bueno, e, zea, a ber, momentu batian udaltzainak posible dute iriki, e, zea, e, zea, gertaki, gertaira batzuk eta irik, expediente alegia e, irikitzen dute, gero iristen da, iristen den tokira, eta iristen da tokitik etortzen da izun ekonomikoak, ez da? Eta orduan, e, zea, nik berri izaten dut, zera, revisatu behar dutela, zer nolako polizia nahi dugun, edo behar dugun, edo ez, eh, gure herriarekiko, herriaren zatez, da? Bueno, Nikor, ba- eh, daukat, eh, puntualizazio bat, Kaixo, ni naiz, bueno, akabe askatuzun kolektiboko abokatuen kidea, naiz, ni abokatutzarako sartzeko naiz eta daukagu kolektibo bat abokatu batzuenak pixkat e, gune autogestionatuei eta kolektiboei ba, pixkat laguntza juridikoa ematen dizu eguna pixka bat, ezta Eta e, eh, bat, e, eh, remarkatzearen ez bai ez, e, laburki, ez da existitzen polizia eredurik, hori argi eta garbi esan beharra dago. Ez da existitzen e, hori azteko, enez hartuko, disertazio batean, bai, ze, luzerako emango ginuke, minon Ala da, ala da. Baina, bueno. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta pixkat, e, emango izuet pixka pintzela da, mm, motz batzuk pixka zer egin eh, multa baten aurrean eta beriziki multa administratibo batean, ez da? Eh, remarkatu behar dugu pixkat, gehal dela, administrazioa dek daukan e, jazarpen mota bat, ez, ez da penala, ez da bide penala, ez da? Eta, e, gomenatzen gomendatzen duguna, pixkat, e, kolektibo, gure kolektibotik da, ez da? ez errekurritzeko bi administratibotik, ez? Mutaba jartzen dizutenean ez duzu behar jarri e, rekurtso bat ez bi administratibotik. Ze nahi ez errekurtso hori jungo da zuzenean administrazio berara, eta administrazio berak beti jango du, joko du, pixkat bere alde. Bueno. Hori ere, jakin beharra dago ez, nik eh, gomendatzen bai, bai, duena bai, pixka bat ez, e, eh, multa da direnean oso, oso potenteak, ez? Seireun, zazpireun euro ikusituko bai. hortikan, adibidez, zirikari jarri diotenak, ez? Seireun da, da bai, bai. piko eta... Zein da bidea orduan, bide gokia? Nik eh, komendatzen dut, eh, bie, bia eh, kontenzioso administratiba delakoa erabiltzea, ez? nik ulertzen dut, jende asko abokatua entzuten duenean, iruditzen duela, ba, kriston dirutza gastatuko duela bertan, Baina, bai, bai. guk egiten diogu prezio berezia, e, gainera oso bai. oso berezia e, kolektiboei, bai, gainera laguntzen diogu, izan ditugu lobato etxekoak, izan dira gure bezeroak, et, jende asko, jende asko, gune autogenesto, autogestionatu asko, gure gana etorri dira. Eta normalean e, irabazi ditugu, hori ere egia esan, esan beharra dago ez. Gainera, multa ez ordaintziaz aparte, ordaindu dizkigute e, kostak, administrazioak. Eta bai, azkenean bai, gune bai. autogestion horrek ez du ordaindu behar izan ezer, ez da guri ere. Ba, mi esker laguntza juridiko legal honengatik. Piska bat, bueno, e, eh, ala ere, e, kontuan Telegram, no, kanala, kanala daukagu, izan du mt.me barra akap abokatuak, ez? Akap izena du gure kolektiboa. Bai. Eta telefono zenbakia da, e, gipuzkoan, 6 azpi bi iru bederatzi, lau iru iru. Junduan izan, bale? Akap karekin. Akap karekin, noski, askatasun kolektiborako abokatuak. Sigla hoiek, sigla hoiek me, me suenan de algo, ez dakit? Bai, bai, bai, eh, <laughs> me suenan. Orkata beautiful, are beautiful. Ba, bueno, mi esker konexoa gatik, eta mozalegean gatikan izunak baldin badaude, zuekin nengo geha, aurrean eta herria erantzuna, erantzun bat eman barko du. Bai, eh, azken egin bat, besterik ez, oso azkar, ez dute eh, azborik e, eh, denbora guztia niretzako hartzea, e, eh, baina simplemente esatea, e, gaur, aurten, aurten ustaiak e, ogeita eta bustuak bat, atxondon bizkaian, durangaldean, E, abiadura hundiko trenaren kontrako akampada bat egingo da, eta e, hogeita behatzian e, hiontan hontan hogeita behatzian eh horretatik, e, e, zea horretako pertsona batzuka e, gelditu gara e, zea e, hemen e, panier, panierrenen joateko eta deban e, e, zea goizeko behatziak lorden gutxi e, gelditu gara e, han debako tren geltokian hasteko Gipuzkoar adarren e, txerrinda martxa txerrinda martxa zerrenda martxa, bi etapa izango ditu. E, zea, mendaro, zora luze e, bergaran, angaua ingo dugu, urrengo gunean kanpazar e, ingo dugu, eta nafarro batik etortzen den beste bizikleta martxa adar horrekin, bat egingo dugu. Eta, zuzenian, kanpazarretik jetxiko gara elorjo eta atxondo. E, zuzenian, aukera paregabea dugu HTR-en kontra e, gure geurea esateko eta bien bitartean pues eh, pertsonak ezago ezagutzeko eta eta eta motiboa zeatikan e, eh, gaudenean eta hemen eh, ezagutzeko ere bai beraz animatzen zaituztet parte hartzea txorrenda martxan espaldin bada sigira bo, bueno pues atxondon hor e, kriston e, dago mar, markatuak, konzertuak, eta bar, eta bar, eta animatzen zaituzte, ara joatea ere bai. Bai, gogoratu dezagun kriston sarraski naturala egingo dela HTarekin eta horretan dabiltzatela. 2008-2008, bai. ez dakigu noiz. La interminable, ez da? Bai bai. bai, bai. Eta horretan bueno. dabiltzate. Bueno, pues, beste eta barkatu luzatzearen, eta musu, musu, musu, musu bat, e, zintzilik erratiko kide guztiei, eh, programa bikaina, biba zuek eta biba horreta. Mila esker zure hau txederra! Ekartzea gatik! Muxo bat! bat! Zaindu! Aio, aio! Bueno, ez dira behar... ez dira aztu behar beti konexio... Eh, kritikoak eta konexio informatzaileak herrian gertatzen diren kontue... kontue... kontuak azaltzen pixkat. Bai, eta, bueno, azaldu dugunez lehen eta ikusi dugunez konexioan, dakagu panorama latza herrian mhm. eh, eh, ah bueno, emindikan eh, irratiko kide bati, o sea, kide bat identifikatua izan da eh, konexio telefonikoa izan de eh, esan duen manifestazioan. Ea zertan amaitzen duen dena, ez dakigu mozalde aplikatu aplikako duten edo ez, bai, baina telefono konexioa eh, remarkatu duena mozaldegea aplikatzen baldin bada, herriko udazaingoek aplikatuko dute. Gure herriko udazaingoek. Gogorazi. Bigarren... Municipaiuak. Municipaiuak, bai ez. zirika taldeko... taldeko neska ege bai, zipaioek e, egotzita, multa Munipek, bat... Munipek, munike, municipaioak. Municipaioak jarri ziaten multa bat, eta zirikakoek dabitzate boltsak saltzen. Guarazi, bai. Uste genuela zipaioak ziela, baina ez. Erriko, bai. polizia eredu berri moderno hau ezakin nola ditzen duten. Munizipaioak. Bai. Hori da. <laughs> Bezi izan da, horretako tontoi, emate jozu plaka eta pistola eta horretako munipa da. Hori da, hori da. Ta... Guarazi. <laughs> Kontu zibili, zain du, madalena huetan kontu zibili, zer gainera. Bai, esan beharra dago, eh, gaina argiak gaur atera du, gaurko aztekarian atera du, ez, eh, erkorekak, blinda... blindatuko dituela eh, festak dituzten ez festak dituzten herriak ordun zipaioak daudenak baino gehiago jarriko dituela bai, Así bai. que gogoratu lehen esan dugun leloa erkoreka blinda horereta baina bueno eh, ikusi gaude, Ikusi dugun bezala, ez da beharrezkoa erkorekak be laguntxoak ekartzea, porque bai, desde dentro están aplicando la ley. Errepresioa da, Así eh, que hay que tener cuidado con los de casa y con los que vienen también. Sí. Erkoreka, bukatuko dezu oi hartzungo errekan. Erko erreka! Hori da, oi bertsoa bai. Ba bueno, norbai gehiago nahi baldin badu zerbait esan, konexiorik, horik, azkinen bestela gutxi barru itxiko dugu irratsaioa ilargi zabalagaren abesti batekin. Agur deitzen dela, aproposa agur esateko saio hontara. Bai. Eta bueno, esan ditugun gauzak elkar zainketa, elkar apoio mutua esaten den bezala. Errepresiori aurre egin. Errepresiora aurri, aur, aurre egin, eh, herrian gertatzen den errepresioa, ondoko herrietan gertatzen den errepresioa, eta... Eta emakumeren kontrako jazarpenak, e bai. salatu. Bueno, konexio bat dakagu. A ver, a ver, espero. nor dakagu, nor dakagu. Oi da, munipai, zorionak. Onki pasa. <laughs> a ver, Hau, ez dago preparatu da, benetan, eh? Ez dakigu nor den. Zuzenekoak dituen gauzak, ez da? A ver, nor da? Bai? Kaixo! A ver, bai? A ber, altuago mesedez, DJ? Kaixo, kaixo! kaixo! Hombre! Opa. Perro bat akago hemen! Bai, perro naiz! Kaixo, perro! Caixo, Caixo, Bellota, menos mal que has hecho un programa este año, joder, y bueno además. Mi Millesker, es de agradecer que un mítico nos diga esas palabrillas. Eh, yo solo una, cosilla quería felicitaros por haberos asomado allá a la estación, a las ondas y desde luego una invitación a los jóvenes de, este, de una invitación a que hagan botellones por donde puedan, que por donde puedan, donde, donde se puedan manejar y se puedan hacer la fiesta. Y desde luego, pues también se me ocurre que, que chat puede ser un buen punto y seguro que además la gente de Lobato tiene organizados algunos after estas, estas magdalenas. Y, y, un poco, pues en la tónica de la radio, antes colgaos que vacunaos, Animar a toda la gente a que resista, a que resista este envite que desde luego nos están haciendo, están queriéndolo sostener pues un poco con, con medidas de, de miedo, pero que tenemos que andar audaces más que nunca y en ese sentido pues también prepararnos y aprovechar la fiesta para ello. Un saludo, un abrazo hermano a todos los que estáis ahí, a todos los que escuchan las Sinchili y Hondo pasa allá. Mira, es que se te ha echado de menos por aquí. Yo no lo, no, no, lo, dejaría pasar la propuesta renovadora que nos acaba de hacer el perro, ¿no? Perro, bye. Bien, eh, que hacer botellón en Alzate no es nada malo, ¿eh? Yo no digo nada, pero los de Lobato estarían encantados, que aparte de hacer botellón, Hayabai, Jaranabai, pero también eh, reivindicar un poco eh, esa zona eh, que, parece un poco olvidada por los guitarras muchas veces. por ¿no? Recordemos que frente a la privatización del ocio, es ahí Aldiaren, eh, privatización en privatización aurrean, como tú has dicho, el botellón es la única alternativa. Autogestión, ah, total, total. Bueno. Venga. La ¿dónde pasa? ¿Dónde pasa, ¿dónde pasa? Bueno, desde aquí reivindicamos el botellón frente a la privatización del ocio. y de los, de lobbies de la hostelería. De los jóvenes, hoy en día. Total. ¿Quién no ha hecho botellón? Por lo menos de los de 30 para abajo, cualquiera, ¿no? Eh, Bellota. Gu es guk litroak Bueno, vale. Genial. Ir de litros. Ir de litros, pero ¿dónde? Ah. ¿Dónde? Ah, aquí hay los eh, litros. es pues, el rico placetara. Vale, pero dentro de una botella, la hostia, botellón. No vayas, de listro, eh. No vayas de listro. No <laughs> vayas de listro. que va de listro aquí. <laughs> Bueno, o sea, eso es, eso es muy amateur. Eso es muy amateur, ¿eh? Te declaramos, te declaramos milistro. <laughs> milistro de botellones. Ahora eh, cinco… single. Eh, oye sí ezi plástico plástico de beca debekatuta. Hay que hacer la, mezcla en bolsas bioagradables. Bioagradables. ¿Con sabor a patata? La mezcla en bioagradables, con sabor a fécula de almidón, de patata. <laughs> bueno, va. Mi mi esker eh, saioa entzuten egon en guztioi, bai, benetan, benetan, bihotz mi esker. Espero tu izana. Mi esker, bai, konexio guztioi. Mi esker, etorri en bai, entzule bezala, bai, sobre todo, el ¿eh? Hori da. Elkarizkeratuak etorri ez balia izango. Bai. Hau izango zen gure bi, bitxapa. Aguatxirri, aguatxirri. Aguatxirri, gure bitxapa une oro. Bueno. Ta, bueno, agurtzeko. Azken bueno, bai, eskerrak bi gazte hauei, eh, animatu zirenak, uste tatzo, eh, guk, be, berez, irratxa jau, <laughs> etzan esistituko, bi gazte hauei gabe. Ordun, ba, txalo ba, bi gazte hauen zako, gau, eh, eratzi! asko, ezkerrik asko! Au, gogorat, taupada fest bezean jarri genula DJ ausente, hau da, irratzaio ausente. Bai, edo ez. Krik! ring, Bueno, mi esker, usten dizuegu... Espero dugu urrengo madalenak egotea, normalak. Eta bueno, yes. ospatu makarenak. Makarenak hori da. Elkar zaintza, gogoratu. Eta bote egin. Eta usten dizugu ilargien agur abestiarekin agur esateko. Ezkirk asko. Eh, Ai! Menos mal hemen por pinganillo. Iraiean, hasiko ga berriro. Hemen martxan. Iraiean. urrian. Edurrian, edurrian. Batzuk urrian. Bueno, bai, gure barruko marcha, pero bai, bai. Que las vacaciones hay que tomarlas. Hay que tomarlas. Ongi izan. Zaindu. Mi esker, elkar zaintza rebitikazioa. Borroka, gora borroka, gora kalimotxoa. Eta gora, gora gu. Eta gutarrak. Estinela. Bienvenido a Gustavo Radio Caseta. erantzunik gabe. gabe!